Urtarriak hogeita sei gaur rastelen da berrio berrion albistegia duze eh, berriozari irratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi? Bai, garasi une berriaren inguruko galdeketa egingo die udalak gazte berriozartarrei. Berriozarko udaleko gazteria arlotik, amabi hogeita mar urte bitarteko berriozarko gazteen etxetara elbideratu da galdeketa honekin, hauen iritzia ezagutu nahi da gaztegune berriozartarrei berriari daokionean. Eraikin berriaren obrak bukatzea ardaudela bertan egingo direnekintzak zuzendu arren gazten idei amets eta behar motivazioak kontuan izango dira honekin beraz gazteek behin galdeketa bete dutela hiru lekutan aurkeztu ahalko dute bera gaztetxean goize zortzietatik ordubietara gaztegunean atxaldez bostetatik zortzietara eta azkenik kulturgunean ere atxaldeko ordutegian bostetatik zortziak Bitarte eta informazio gehiagorako iru ubebikoitz.berriozar.es udalaren web horri aldean. ereduaren aldeko kanpaina. Aurre matrikulazio kanpaina hasi diraia da eta nola ez euskarako udal zerbitzuak baita euskararen alde lanean dabiltzatenen bat erakunde horretan jarri dira bete betean aurten kanpaina bideo batekin lagundu da. Bideoa zeina Xabi Oihartzun handia ezaten ari duen. Aste azken honetan amaika puntu eztabaidatuko dira urtarrieko udal batzan. Eta amaiketatik lau xabi UPNek aurkezturiko mozioak dira horietan gai ezberdinak eramaten dira eztabaidatzera besteak beste gipuzkoako foru aldundiak errepideetan jarritako upn UPNren berriozarko egoitzan jasandako erasoa frankismoaren biktimen oroimenerako monolituan egindako erasoa eta azkenik futbol zelaiaren ingurune eguneko seguritatea. UPNrenak ez dira mozio bakarrak izanen, ohiko bilkuran e, IE bildu eta nabaik bosgarren bat aurkeztuko dute ezkaba mendian fusilatutako pertsunei eskinitako monolitoaren kontra egindako erasoa gaitzasteko eta azkenik seigarren bat, hainbat udal taldek aurkeztutako mozioa urtarrilaren batean UPNren berrizarko egoitzako hormetan agertutako pinta dei eta blokeatutako sarrerako ateari buruzkoa ikusi bezala xabi bigai errepikatuko dira mozio ezberdin duetan eta urtarrileko udalbatzaren saioa jakin bezala azken asteazkenarekin asteazken honetan hain zuzen ospatuko da atxaldeko seiterritan. Música Eta azte azkenean ere garasi inauterien batzordearen bigarren bilera. Bigarren ez elkartuko dira bilera batean, txolinen iauterien behin betiko programazioa zehaztu asmoz, itzordua asteazken azken honetan atxaleko zazpitan kulturgunean. Eta asteburuko partien futbol partiden emaitzarekin irekiko dugu gaurko kirolen atala konta eguzu, garazi. Gazteak arrotxapeako zelaian, el iratiren kontra lehiatu ziren hiru eta huts galdurik regionalean, neskak izarraren aurka, lau eta bat irabazi eta erregionaleko mutilak aldiz partida galdu, bat eta hiru unibertsidazen aurkakoa, kadete kategorian ataldekoak bi eta bost irabazi zuten eta B taldekoak berdin berdin du, iru eta iru lehenak txarri atzen aurka eta bigarrenak alditz San Jorgeren kontra. Horixek berriozar futbol elkarteari dagozkion talde nagusien astebuka erako emaitzak. Eta segidan, asteburuko mendialdea kirol elkartearen saskibaloi partiden emaitzak aurrera garazi. Mutilen senior taldekoak San Adriango polikiroldegian el Navarrikoren kontra lehiatu ziren, irurogeita zortzi eta larogeita bi irabaziz, nesken senior taldekoak Lizeo Monjarrinen aurka amabost eta berroita masei galdo. Kadete kategorian mutilak, jugita mairu eta amazazpi irabazizuten nekska kaldiz, irurogeita zortzi eta amazazpi galdu, lehenak lekarotzen aurka lehiatu ziren eta bigarrenak aldiz kaligrama arduren kontra horixek beraz guztiak mendialdea kirol elkarteari dagozkion talde nagusien astebuka erako emaitzak. Eguraldi azmintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak arazi. Zeru apartez, odeitu egongo dela dio gaurko iragarpenak, tarteka odeitu guizaldean eta guizeango izatxelean odeiak aldiz ugaritu egingo dira nora bide aldakurreko aize aula ibiliko da ipar osa gehiana guzi izanik atxaldean ipar mendebaldeko aldiz, temperaturei da okionean gaur aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari da okionez, informazio gehiago dato zen, orduetan berrio zari sintonian, FMko eun puntu edo orduro interneten eguzkiplaza.neten. Música